Isus nahranio pet tisuća ljudi. Poglavlje šesto. Poslije toga Isus ode na drugu obalu Galilejskog ili Tiberijadskog mora. Slijedilo ga je veliko mnoštvo, jer su gledali znamenja koje je činio na bolesnicima. Onda Isus uziđe na goru i onda je sjedio sa svojim učenicima, a bližila se pasa, židovski blagdan. Kad Isus podignu oči te ugleda da veliko mnoštvo dolazi ka njemu, upita dakle Filipa, Djeda da kupimo hljeba da ovi jedu? To je govorio, iskušavajući ga, jer znao je šta će učiniti. Odgovori mu Filip. Za 200 denera hljeba ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije. Tada mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šibuna Petra, rekne Ovdje je neki dječak koji ima pet ječmenih hljebova i dvije ribice, ali šta je to za tolike? Isus reče, neka ljudi posjedaju. Na tom je mjestu bilo mnogo trave i posjedaše njih oko pet tisuća muškaraca. Tada Isus uze hljebove, te izrkavši hvalu, razdijeli ih onima što su posjedali, a tako je od ribica koliko god su htjeli. Kad se pak nastiše, rekne svojim učenicima, skupte preostale ulomke da ništa ne propadne. Skupše dakle i napuniše dvanaest košara ulomaka, što od pet ječmenih hljebova, preostaše onima koji su jeli. Kada ljudi dakle vidješe znamen koji Isus učini, govorili su, ovo je uistinu prorok, onaj koji ima doći na svijet. A Isus znajući da kane doći, te ga nasilu ugrabiti, da ga učine kraljem, opet se povuče u goru, on sam. Isus hoda po moru. A kad se spusti večer, njegovi učenici siđoše ka moru i ušavši u lađiću zaplovuše preko mora u Kafaranu. Već se bilo i smračilo, a Isus im još nije dolazio. More se nadzalo od silina vjetra što je puhao. Kad se dakle otisnulo neki 25 do 30 stadija, ugledaju Isusa gdje se hodajući po moru približava lađici i prestrašiše se. A on im rekne, ja sam, ne bojte se. Htjeli su ga uzeti u lađicu, i odjednom se lađica nađe uz obalu kojoj su se bili zaputili. Isus hljeb života. Sutradan noštvo koje je ostalo na drugoj obali mora primijeti da onda, osim jedne, ne bijašu druge lađice, te da Isus ne uđe u lađicu zajedno sa svojim učenicima, nego da njegovi učenici otploviše sami. Tu međutim pristadoše neke druge lađice iz Tiberijade blizu mjesta gdje jedoše hljeb, pošto gospod dade hvalu. Kada dakle mnoštvo primijeti da onda nema Isusa ni njegovih učenika, uđuše u lađice i otidoše u kafaranom tražeći Isusa. Kad ga nađoše na drugoj strani mora, rekoše mu, Rabi, kad si ovamo došao? Odgovori im Isus, zaista, zaista, kaže vam, tražite me, ne zato što ste vidjeli znamenja, nego zato što onoga hljeba jedoste i nastite ste, Starajte se za hranu, propadljivu, nego za hranu koja ostaje za vječni život. Nju će vam dati sin čovječi, jer njega pečatom potvrdi otac Bog. A oni ga upitaše, šta da činimo kako bismo radili dijela Božija? Odgovori im Isus, ovo je dijelo Božije, da vjerujete u onoga koga on posla. Oni mu onda rekoše, koji dakle znamen činiš da vidimo da ti povjerimo, šta možeš uraditi? Naši očevi jedoše manu u pustni, kao što je zapisano. Dade im da jedu hljeb s neba. Tada im reče Isus, zaista, zaista, kaže vam, nije vam Mojsije dao hljeb s neba, nego vam Otac moj daje istinski hljeb s neba. Jer hljeb je Božiji, onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. Rekoše mu na to, gospodine, daje nam uvijek toga hljeba. Reče im Isus, ja sam hljeb života. Onaj koji k meni dolazi zasigurno neće ogladnjeti i ko u mene vjeruje zasigurno neće nikada ožednjeti. Ne reko vam, da vidjeli ste me i ne vjerujete. Sve ono što mi otac daje doći će ka meni,